Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Այսօր Արցախի հանրապետության անկախության հռչակման 26-ամյակն է։ Օրվա արդիվ հայկական երկու հանրապետությունների նախագահները շնորհավորական ուղերձներ են հղել։ Արցախի եւ Հայաստանի նախագահներն այսօր մասնակցել են ԼՂՀ հրճակման 26-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական միջոցառումներին։ Հանդիսավորության բացվել է Վարդենիս Մարտակերտ Մայրուղին։ Շուշիում կայացել է Սասունցի Դավիթ օպերայի առաջնախաղը։ Արտույտների ագարակը գրքի հեղինակը ցանկություն է հայտնել Արցախի մասին գիրք գրել։ Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը նվազագույն հաշվով պարտվել է Ռումինիայի ընտրանուն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր Արցախի հանրապետության հրճակման 26-ամյակն է։ Օրվա արթիվ շնորհավորական ուղերձ է եղել նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ուղերձում ասված է. Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ բոլորիս սեպտեմբերի 2-ի Արցախի հանրապետության օրվա արդիվ։ 26 տարի առաջ մեր ժողովուրդն ընդունեց պատմական որոշում սեփական ճակատագիրն ինքնուրույն տնորինելու ազատ, անկախ, ժողովրդավարական, իրավական ու սոցիալական պետություն կառուցելու մասին։ Այս տարիների ընթացքում Մայր Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեր քույրերի ու եղբայրների հետ միասին մեզ հաջողվել է կյանքի կոչել բազմաթիվ ռազմավարական ծրագրեր, որոնք օր-օրի մոտեցնում են մեզ համազգային նպատակների իրականացմանը, մեր երկիրը դարձնում ավելի ուժեղ եւ ամուր։ Վստահ եմ, քաղաքագիրտ ու առաջադեմ աշխարը վաղ թե ուշ կճանաչի Արցախի ժողովրդի այս արդարացի եւ օրինական որոշումը անպայման կընդունի ստեղծված իրողությունները, որոնք վկայում են համամարտկային արժեքներին եւ միջազգային նորմերին ու սկզբունքներին մեր հավատարմության մասին։ Վստահ եմ, որովհետև մեր ժողովուրդն արդեն երկար տարիներ իր քրտնաջան աշխատանքով ու քայլ զավակների անձնվեր ծառայությամբ ապացուցել է, որ ի վիճակի է սեփական ուժերով կառուցել, շենացնել ու պաշտպանել իր հայրենի օջախը, իր անկախ պետականությունը։ Թանկագին հայրենակիցներ, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ Հիշարժ Անտոնի արթիվ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջառողջություն ու ամենայն բարիք, բարեկեցություն ու բարգավաճում մեր ժողովրդին ու հայրենիքին։ Ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Արցախի անկախության տոնի արթիվ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձում մասնավորապես ասված է. Շնորհավորում եմ ձեզ Արցախի Հանրապետության անկախության տոնի արթիվ։ 26 տարի առաջ այսօրը Արցախահայությունը հրճակեց իր անկախ պետականությունը։ Պատերազմի կրակների եւ ավերակների միջից նա կարողացավ բարձրանալ եւ աշխարհին ներկայանալ իր հերոսական բանակով, պետական հաստատություններով, տնտեսական լուրջ առաջընթացով, կրթական ու մշակութային օրինակելի օջախներով եւ վերջապես իր կազմակերպված հասարակությամբ։ Անցած 26 տարիների ընթացքում Արցախը կայացավ որպես ամուր, ազատ ու ժողովրդավարական պետություն։ Այս փառավոր օրը մենք գլուխ ենք խոնարհում Արցախի ազատության համար ընկածների հիշատակի արչև, մասնավորապես ասվածը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Այսօրվա առավոտից մայրաքաղաքում տոնական տրամադրություն էր։ Մեծ թե փոքր ուսուցիչ աշակերտ ծեր թե երիտասարդ շտապում էին հուշահամալիր։ Ժամը 11-ին հոծվածմությանը միացան հայկական երկու հանրապետությունների նախագահները պաշտոնատար անձանց ուղեկցությամբ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Այն, որ այսօր Արցախն անկախ է եւ տոնական դրամատրությամբ միանշանակ է, իսկ անկախությունը միանգամից չդրվեց մեզ, այն ձեռք բերվեց բազում կորուստներով, արիամ սրբագրված էջերով, հերոսական քայլերով եւ սխրագործություններով։ Պաշտպանության բանակի ազնագազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով հրամանատարի տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը շնորհավորական խոսքում ասաց. Օգտվելով առիթից զննում շնորհավորում մեր ժողովրդին անկախության օրվա կապակցությամբ երկրորդը որպես զինվորական կասեի, որ մեր ինձ առաջին ձեր բերումը այս 26 տարվա խաղաղության ապահովում է մեր հայացած բանակ, որ այսօր պատրաստ է ամեն վարժյանի ցանկացած ոդուցություն վերջել։ Դա ապացուցել է ապրիլյան օրերին, Ամեն տարի այս օրը Պարտաճանանչ հոգու թելադրանքով քաղաքական գործիչ Ռաֆի Հովանիսյանն այցելում է Արցախ եւ արցախցիներին անձամբ փոխանցում իր շնորհավորանքը։ Սխրանքի նվաճման գոնը փաստեց, որ մենք պետության դիմաց գորուստից հետո մահվան երեսի անդրա անգամ կարող ենք նվաճել, կարող ենք իրավունքները վերահաստատել, եւ մենք ցույց տվեցինք, որ նաեւ այո մենք հայրենադեր ենք։ Սեպտեմբեր 2-ը 21-ի հանքույն ցույց է տալիս, որ մենք մեկ ազգ ենք, մեկ երկիր եւ մեծ ավակայով։ Անկախության ձերկբերման ճանաչման գործընթացը դեռևս շարունակվելու է երկար տարիներ։ Լարագրողների հետ զրույցում ասաց Արցախի արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը։ Այդ ուղությամբ լայնածավալ աշխատանքներ են ընթանում հավաս բաստեղեցրեց արտգործնախարարը ճանաչումը դա ոչ միայն ձևական ճանաչում է, դա նաև լինելու Արցախի եւ նրա ժողովրդի եւ ողջ հայության, որտեղ այն ինչ մենք անում ենք Արցախում, դա ոչ միայն արցախցիների արածն է, դա ողջ հայության մեր ամուր ջանքերով արվում, ահա այդ ջանքերի հոյակապ փայլուն արցունքների ճանաչումն է լինելու։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Օրվան նվիրված տոնական միջոցառումներ են կայացել նաև հանրապետության շրջաներում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտահաստիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Առավոտի ցածուրքի մշակույթի տանը եւ ազատության հրապարակում հնչում էր տոնական երկրի երաժշտությունը։ Ինձ զինվորական շքերթը, որ ուղեկցում էր հայնասիրական երկերով, հիացնում էր շրջենտրոնի բնակչությանը։ Առավոտյան ժամը 10-ին հուշահամալիրն են ներկայացել հադրութի վարչակազմի ղեկավարությունը, վարչակազմի աշխատակազմի աշխատողները, ազգային ժողովի падգամավորներ, բարձրաստիճան սպաներ, որոնք ցարկեպսակներ եւ ծաղիկներ խոնարհեցին Արցախյան գյուղամարտում զոհված ազատ ամարտիկների հուշարձանին։ Այնուհետև միջոցառումը շարունակվեց քաղաքի ազատության հրապարակում որտեղ տեղի ունեցավ միտինգ նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության 26 տարեդարձին։ Միտինգը բացեց զոհված ազատամարտիկ Գագիկ Պետրոսյանի դուստր Դեզակ շրջանային քերթի գլխավոր խմբագիր Լիանա Պետրոսյանը։ Նա մանրամասը կանգարավ լղը անկախության 26-րդ տարեդարձին անցած օղուն եւ նշեց, որ այդ հաղթանակները կերտվել են մեր տղաների արիամբ։ Մեկ րոպե լորությամբ հարգվեց Արցախյան գոհամարտում եւ ապրիլյան քարորիա պատերազմում զոհված ազատամարտիկների եւ զինծառայողների հիշատակը։ Ըստ այդ արարությունների Երոկոյան Ազատության հրապարակում տեղի կունենա պարային մենաշնոր, տոնական մեծ համերգ եւ հրավառություն։ Նման միջոցառումներ անցան նաեւ շրջանի բոլոր համայնքներում։ Իսկ այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Զորավ Արքոյանին։ Շրջենտրոն Բերձորի Արցախյան գոյամարտի նահատակների նվիրված հուշամալիրում երեք խոնարհված քարերի վրա քանդակված են այն քաջորդիների անունները, ովքեր իրենց արյամբ ազատագրեցին Քաշաթաղ այսօրվա շրջանը եւ սրբացրին հողայրենին։ Այստեղ նաեւ կանգուն են 10-ից ավել այլ գուշակոթողներ, խորհրդանշելով Արցախյան գոյամարտը կայացավ տոնական միջոցառում։ Ներկաները ծաղիկներ խոնարեցին պատերին ու ուշակոթողների մոտ։ Ներկային շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխտարյանը շրջվարչակազմի ու Բերձորում գործող կազմակերպությունների ղեկավարներ, աշխատակիցներ, դպրոցականներ ու ցուցիչներ, ծուրեր, Բերձորի ու Արևան բնակավայրերի բնակիչներ Շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության արտերի բաժնաշխատակիցը հայտարարեց բոնական օրվա սկիզբը։ Հնչեց Արցախի օրհներգը, եղավ լրության րոպե։ Ներկաներին իրենց ելույթով ողջունեցին Բեզորի Վահան Թեքեյանն անվանքի 1 միջնակարգ դպրոցի սաները։ Շրջակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը շնորհավորելով մեր երկրի անկախության հռչակման օրվա արդիվ ասաց. «Այսօրվա համար մենք թանկ վճարեցինք։ Բազում քաջորդիների արյան գնով կայացավ Արցախ ազատությունը։ Փակ տվեց այն քաջերին, ովքեր ընկան, բայց չծնկեցին։ Այդ իրենց անմահության մեջ տվեցին այսօրը»։ Հայացան ամերիկային մաս։ Ելույթ ունեցան Բերձորի Բերձոր ժողովրդների համույթի երկի ճիրաժիշները։ Իսկ երեկոյան ժամը 22-ին տեղի կունենա հրավառություն։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Երեք տեղի ունեցել Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղու բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Վանիկ Նովիկովի ռեպորտաժը։ Հանդիսավոր արարողությունը մեկնարկել է հայկական երկու հանրապետությունների օրներգերի հնչեցմամբ։ Իր խոսքում նախագահ Բակո Սահակյանը պատմական ու խորհրդանշական է համարել Արցախը մայր հայրենիքին կապող այլընտրանքային ավտոճանապարհի պաշտոնական շահագործման հանձնելու օրը։ Այսօր դիշարժան կարելի ասել պատմական իրադարձություն է Արցախը։ Պաշտոնապես շահագործման է հանձնում Վարդենիս Մարտակյան մայրուղին։ Այն որ մայրուղու բացումը տեղի ունենում Արցախի Հանրապետության կազմավորման 26-րդ տարեդարձի նախորդին, ավելի խորհրդանշական է դարձնում մեր այսօրվա միջոցառումը։ Այս ճանապարհը սոսկ տրանսպորտային ենթակառուցված չէ, այլ կարևորագույն շրջան, որն ավելի ամուր կկապի Արցախը մայր Հայաստանի հետ եւ կնպաստի մեր հանրապետության համար կենսական նշանակություն ունեցող մի շարք խնդիրների Առաջին հերթին այն կարևոր նշանակություն ունի Արցախի հանրապետության անվտանգության համակարգի հետևողական ամրապնդման, մեր պաշտպանունակության մակարդակի շարունակական բարձրացման տեսանկյունից։ Նույնիսկ անավարտ վիճակում Մայրուղին կատարեց այդ կարևորագույն առաքելությունը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ անխափան կապ եւ ամուր թիկունքա պահովելով ողջ Արցախի հանրապետության, հատկապես նրա հյուսիսային եւ արևելյան հատվածների համար։ Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղին շոշափելի ազդեցություն կունենա Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա։ Անկասկած այն նոր խթանը լինելու Բեռնա եւ Հողեվորափոխադրումների զբոսաշրջության Հայաստանի ու Արցախի տնտեսական փոխգործակցության եւ վարչական միավորումների կապերի խորացման ու լայման համար ստեղծելով նոր աշխատատեղեր։ Այս ճանապարհը, ինչպես նաեւ բազմաթիվ այլ կարևոր նախագծերի հաջող իրականացումը Հայաստան-Արցախ Սփյուռք իրականացության արդյունքն է, միասնություն, որը հանդիսանում է մեր բոլոր հաղթանակների ամենահուսալի գրավական։ Բոլորիս պարտն է անել հնարավորը այն էլ ավելի խորացնելու եւ ամրապնդելու համար։ Վարդանից Մարտակերտ ավտոճանապարհը կառուցվել է համայն հայության նվիրատվություններով Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության կառավարությունների աջակցությամբ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքն է մոտ 17 միլիարդ դրամ, որից 7.5 միլիարդ դրամը հատկացրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, 1 միլիարդ 950 միլիոն դրամը Արցախի Հանրապետության կառավարությունը։ Մնացած գումարը Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հավաքագրել է 2013 եւ 2014 թվականների հերոստամարաթոնների շրջանակներում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը նշել է, որ չնայած 25-ամյա հիմնադրամը մի շարք ծրագրեր է իրագործել, այնուամենայնիվ կենսական նշանակություն ունեցող ավտոճանապարհի կառուցման գործում իրականացած առաքելությունը կառույցի համար կարևորագույնն էր։ Հիմնադրամի համար սա ամենակարևոր ծրագիրն է, ամենախոշորը եւ իրականացվել ժամանակին։ Շատ հետաքրքիր է, որ այս տարի մենք տոնում ենք մեր 25-ամյակը եւ ստացվել այնպես, որ յուրաքանչյուր տասնամյակի մեջ մենք կառուցել ենք մի շատ կարևոր ճանապարհ։ Առաջինը դա Գորիս Ստեփանակերտն էր, այնուհետև Հյուսիս Արաբը, այսօր Վարդենիս Մարտակյանը։ Այս կոնկրետ ծրագիրը իրոք համահայկական ծրագիր է, քանոր մասնակցել են բոլորը։ Այն ճանապարհի բացումով մենք պատասխանում ենք ինքներս մեզ, որ մենք չունենք մի քիչ հող զիջելու, ունենք միայն առաջ գնալու ճանապարհ։ Անդրադառնալով ավտոճանապարհի տնտեսական նշանակությանն Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը մանրամասնել է։ Օգնելու առիթից նախ բոլորին շնորհավոր եմ անկախության տոնի կապակցությամբ, իհարկե նաև գիտելիքի տոնի կապակցությամբ եւ ասել պատահական օր չէ, խորհրդանշական օր է եւ իր ազդեցությունը արդեն իսկ թողնում է մեր երկրի տնտեսության զարգացման վրա։ Արդեն իսկ թողնում է, որտեղ այս ընթացքում երբ որ ճանապարհը գործում էր, մենք խնեցանք ապրիլ, որը ապացուցեց այս ճանապարհի ռազմավարական նշանակությունը, արդեն կատարում են լայնածավալ ինվեստիցիոն պրոյեկտներ, սկսած խմելու ջրի եւ ընդհանուր հանքային ջրի օգտագործման, հիդրոէլեկտրակայանների շինարարության շինարարությամբ եւ արդեն իսկ ունենք նոր պրոյեկտներ անասնապահության եւ գյուղատնտեսական ապրանքների վերամշակման ուղղությամբ։ Մայրուղին ունի օժանդակ կառույցներ, այդ թվում ջրահեռացման խողովակներ, ափապաշտպան կառույցներ, հենապատեր, եզրակարեր, վերանորոգված 17 մեծ ու փոքր կամուրջներ։ Ճանապարհն ամբողջությամբ ապահովված է գծանշումներով եւ անհրաժեշտ կահավորմամբ։ Քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանն էլ ներկայացրել է մայրուղու կառուցման շինաշխատանքների պատմությունն ու առանձնահատկությունները։ Ճանապարհը անցնում է բարդ կտրտված ռելեֆով, դրա համար ինչ որ տեղեր բարդությունների մի քան դիտեցինք, խոսքը վերաբերում է սոտքի հատվածին, եղեգնուտից միջև սոտքի հատվածին, բայց մի քիչ դժվարությունները հաղթահարեցինք, նոր լուծումներ տվեցինք նախագծողների հետ միասին եւ կարելի ասել արդեն արթված են բոլոր բարդությունները։ Ճանապարհը արդեն պատրաստ է լրիվությամբ ասված նպատապակված ժամանակակից ձևով կահավորված բոլոր կահավորման էլեմենտներն է տեղադրված, գծանշված 3 գծով եւ համապատասխանում է միջազգային նորմաներին։ Եվ կարելի ասել, որ սա ոչ միայն ճանապարհ է, այլ սա նոր կյանք է, նոր հնարավորություններ է հաղորդելու այս բնակիչներին եւ ի սկզբանե որոշվել է, որ ճանապարհի շնորհիվ իրականացելու են Արցախում գործող ճանապարհաշինարական կազմակերպությունները, ընտրվել է 5 կազմակերպություն եւ այդ կազմակերպություններն էլ մեծ պատասխանատվություն են հայտնել իր իրականացնել աշխատանքները եւ այսօր մենք տեսնում ենք, թե արդյունքը ինչպեսի ճանապարհ է ստացվել։ Նշել որ 5 տարի պայմանագրի ճանապարհաշինարական կազմակերպությունները կապալառունները իրականացնելու են շահագործման, ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները դա պայմանագրով ֆիքսված է։ Բացի դրանից մենք ընդհանուր զինարային պահպանման եւ ընդհանուր շահագործման համար ընտրելու ենք մեր կողմից հացախողի ընկերության մասնակցողը, որը ամեն օր հետևելու է ճանապարհին Գերաշնոր Պարքև Սրբազանի մատուցած օրնության կարգից հետո Վարդենից Մարտակերտ ավտոճանապարհի բացումը խորհրդանշող Կարմիր ժապավենը կտրելու պատիվը տրվել է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանին, հիմնադրամի տնորեն Արա Վարդանյանին եւ նվիրատու Վարդան Պախտասարյանին։ Նշենք, որ Վարդենից Մարտակերտ ավտոճանապարհն Արցախը Հայաստանի կապող այլընտրանքային մայրուղին է։ Այն սկիզբ է առնում Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզից եւ Արցախի Շահումյանի շրջանով ձգվում մինչեւ Մարտակերտի շրջան։ 114.6 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհն ունի 10 եւ ավելի մետր լայնություն, որից 7 մետրը կազմում է երկշերտ ասֆալտապատ երթևեկելի հատվածը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը եւ Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերի 1-ին այցելել են Ասկերանի շրջանում գործող նոր գինու գործարան եւ ցանոթացել դրա աշխատանքներին։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է նման արտադրությունների հիմնադրումն ու գործունեությունը գյուղատնտեսության եւ վերամշակող արդյունաբերության խթանման ու նոր աշխատատեղերի բացման տեսանկյունից։ Նույն օրը հայկական երկու հանրապետությունների նախագահները Շուշի քաղաքի նախկին ռեալական ուսումնարանի տարածքում դիտել են Հարո Ստեփանյանի Սասունցի Դավիթ օպերայի առաջնախաղը։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն այսօր ընդունել է տոնական միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով Ստեփանակերտ ժամանած Հայաստանի հանրապետության խորհրդարանի բոլոր խմբակցությունները ներկայացնող պատվիրակությանը։ Հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի գլխավորությամբ Ողջունելով գործընկերներին խորհրդարանի ղեկավարը շնորհավորել է ԼՂՀ հրճակման օրվա արդիվ եւ ընդգծել, որ այն ողջայության ձեռքբերումն է։ Էդվարդ Շարմազանովն Աշոտ Ղուլյանին է փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արաբ Աբլոյանի շնորհավորանքը։ Նա նշել է, որ Արցախը համայն հայության հպարտությունն է եւ նրա հաղթանակները համայն հայության հաղթանակներն են։ Զրուցակիցները մտկեր են փոխանակել խորհրդարանական դիվանագիտության եւ օրենսդրության կատարելագործման ոլորտներում համագործակցությանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Թուֆենկյան հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի արմատներ կենտրոնում տեղի է ունեցել Իտալահայ հայտնի գրող Անտոնիա Արսլանի հետ հանդիպում։ Ես կուզեի ընդգծել այն կարևորությունը, որ ունի Արցախը սփյուռքահայերի համար։ Ես տեսնում եմ մարդկանց, ովքեր ապրում են իրենց բնորանում եւ ովքեր շատ հարազատ են իրար, ասել է Անտոնիա Արսլանը եւ ավելացրել, որ լինելով սփյուռքահայ մեծ ցավ է ապրում, քանի որ գտնվում է հայրենիքից հեռու։ Իտալահայ գրողը նշել է, որ ցանկություն ունի գիրք գրել Արցախի մասին եւ այցելելով Ղարաբաղ նա պատկերացնում է, թե ինչպեսին կարող է լինել սցենարը։ Նա պատմել է նաեւ իր անցած ուղու եւ ունեցած հաջողությունների մասին։ Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետությունների միջև հաստատված ռազմական համագործակցության եւ գործողությունների համադրման բազմակողմ ծրագրի շրջանակում օգոստոսի 29-ից 31-ը աշխատանքային այցով Պաշտպանության բանակում էր գտնվում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Արտակ Զաքարյանը։ Նա եղել է մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերում եւ առաջնագծի բոլոր ուղություններում հանդիպումներ ունեցել հրամանատարության եւ անձնակազմի հետ, որոնց ընթացքում անդրադարձ է կատարվել հայկական երկու հանրապետությունների արչեւ ծառացած մարտահրավերներին, մասնավորապես այն համակարգային անելիքներին, որոնք դրված են պաշտպանական գերատեսչությունների արչեւ։ Եթե արևմտյան երկրները հետևեին ԵԱՀԿ-ի հրճակագրերին, ապա Ղարաբաղի, Կոսովոյի եւ Մերզնեստրի հակամարտությունները վաղուց կարգավորված կլինեին։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը հակված է պահպանել վերջին 20 տարում ԵԱՀԿ-ում եւ Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդում ընդունված հրճակագրերը։ Մենք ցանկանում ենք հավասար անվտանգության տարածք ապահովել Եվրատլանտյան եւ Եվրասիական տարածաշրջանում։ Մեզանից ոչ ոք չի ամրապնդի իր անվտանգությունը ոտնահարելով մյուսներին։ Ցավոք այդ հրճակագրերը մնացին թղթի վրա որպես քաղաքական խոստումներ, ասել է Լավրովը։